บุ๊กทูแปดสิบสามอดีตการสาม Geçmiş zaman 3 Geçmiş zaman 3 โทรศัพท์ Telefon etmek Telefon etmek ดิฉันโทรศัพท์แล้ว Telefon ettim Telefon ettim ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Devamlı telefon ettim Devamlı telefon ettim ถาม sormak sormak ดิฉันถามแล้ว Sordum Sordum ดิฉันได้ถามเสมอ Hep sordum Her zaman sordum เล่า Anlatmak Anlatmak ดิฉันเล่าแล้ว Anlattım Anlattım ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Bütün hikayeyi anlattım. Bütün hikayeyi anlattım. เรียน öğrenmek öğrenmek ดิฉันเรียนแล้ว öğrendim öğrendim ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Bütün akşam öğrendim Bütün gece öğrendim ทำงาน Çalışmak Çalışmak ดิฉันทำงานแล้ว Çalıştım Çalıştım ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Bütün gün çalıştım Bütün gün çalıştım รับประทาน ทาน Yemek yemek Yemek yemek ดิฉันทานแล้ว Yemek yedim Yemek yedim ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Yemeğin hepsini yedim Yemeğin Hepsini yedim.